أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada uzvišenom stvoritelju. Salavat i salam neka je posljednjem od njegovih poslanika Muhammed, njegovoj časnoj porodici, vrlim ashabima i svima onima koji slijede uputu Islama do sudnjega dana. Gospodaru naš, pouči nas onome što je korisno i počasti nas da se na najbolji mogući način koristimo onim čemu si nas ti poučio. Molimo te gospodaru najvećim imenom tvojim da nas milošću svojom uvedeš među svoje čestite robove. Amin. Draga braće i sestre, na samom početku kao što smo uobičajili, zamolit vas da se sjetimo dovom ili fatihom imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitam. Fatiha. Došli smo do 64. hadisa u sahihu imama Buhari. Poglavlje koje ćemo ako Bog da danas pročitati jeste poglavlje Ma judkeru filmu navola. Ono što se spominje prilikom uručivanja knjige, uručivanje spisa kao jedne metode prenošenja znanja. U kitabi ehli la ilmi bila ilmi ilal buldan. I pisanje učenjaka znanja i na taj način širenja kroz najrazličitija mjesta, kroz sela i grada. Kao što znate, i prošli put smo govorili nešto o metodama prenošenja znanja. I alhamdulillah, ovo naše druženje je jedan put, jedan način da čujemo hadisa Rasulullah sallallahu alaihi Da saznamo nešto o njegovome životu, da saznamo nešto o njegovim plemenitim ashabima. I ove moduse načine je vrlo bitno u svome životu imati. Jer ako gledate čestite i uspješne Allahove robove, pogledajte njihov ambijent. Nije to neuspješan ambijent. Oni nastoje, trude se da njihov ambijent bude uspješan. A onda i ona sredstva koja koriste bivaju ta koja ih dovode do njihovoga cilja. Ovdje Imam Buharija govori o jednoj metodi koja je alhamdulillah danas postala sastavni dio nečega što je apsolutno opće prihvaćeno i raspoloživo. Mi možemo knjigu učenjaka koji je napisao u Indoneziji imati možda sutra ili za dvije minute internet. U njegovo doba, u doba imama Buharije, tek su islamske znanosti stupile na scenu, počele su se pisati knjige, i on ovdje govori o tome koliko je značajno imati te moduse prenošenja znanja. Ponavljam opet onu rečenicu, molim vas zapamtite. Civilizacija nije napredak ovisi upravo tih načina. Kako prenosimo znanja, kako prenosimo vještine i nada sve kako prenosimo vrline s jedne generacije na drugu. To je bit. Bez toga nema kulture, nema civilizacije, ali prije svega nema vjere. Ako ti u svoju porodicu prenesiješ namaz na svoj evlad, ti si prenio najveću vrijednost jer Rasulullah kaže namaz je stup vjere. Zamisli, Allah te počastio da si ti uspio u svojoj porodici prenijeti to. Kako? Možda nekom knjigom, možda nekim predavanjem, možda nekim susretom, možda nekim razgovorom. Dakle, o tome se radi. Vrijednost jedne civilizacije nije napredak, uistinu ovisi i zbog toga mi muslimani i muslimanke danas moramo ozbiljno razmisliti o svome stanju. Nemamo mi načina da prenesemo informacije koje su vrijedne onako kako drugi imaju mogućnost i sposobnost da prenesu informacije koje su ublaha. Vi pogledajte šta se najbolje prodaje. Najbolje se prodaje ono što ljudima ne treba. E, zamislite takvu civilizaciju. Kada ljudi jedu ono što nisu zaradili, subhanallah. Jedu ono što nisu zaradili kupuju ono što im ne treba. I snuju o onome što će ih samo uništiti. Subhanallah. Kaže Imam Buharija u ovom poglavlju وقال Enes, kaže Enes spomenuli smo Enes ibn Malik radijallahu anhu izmeća sluga poslanika sallallahu alaihi wasallam Neseha Usmanun il mesahife febase biha ila afaq Hazreti Osman je napravio kopije Musafa Kur'an i Kerima i poslao na različite strane islamske tadašnje države. To je njegov argument zbog čega na desetine, šta više na stotine ashaba Resulullaha su memorizirali, memorizirali Kur'an, znali ga na pamet. Iako je to bilo, pored toga Kur'an je bio i zapisan. I zbog toga nećete naći orijentalistu da osporava Kur'an. Uglavnom njihov napad ide kroz hadis Rasulullah. Zašto? Jer je jedino tumačenje Kur'ana sunnet Rasulullah. Jedini način da obaviš namaz, da postiš, da daješ zekat, da se odnosiš sa bračnim drugom, da se odnosiš prema komšijama, jeste upravo ono što ti ostavio Hazreti Pejgamber sallallahu alaihi ورأى عبد الله بن عمر ويحيى ibn Sa'id ومالك ذلك جائزا Ulema prve generacije je gotovo konsenzusom prihvatila da se znanje piše i zapisuje i da se šalje. Jer zašto? U trenutku kada znanje ranije je mogao umrijeti Alim, zajedno sa Alimom umre veliki dio onoga što on zna. Jer se nije zapisival. Zapisivanjem Allah dragi nam sačuva ono što je on mislio, ono što je on govorio, njegova razmišljanja, njegove ideje, njegova tumačenja Kur'ana i sunneta. I ovdje je vrlo bitna jedna stvar. Nemojte nikada sjeći svoj korijen. Naš korijen do Resulullaha sallallahu alaihi wasallam ide preko onih od kojih mi učim Onaj ko nema korijena, oni plodovi koje, koje on daje, samo su obman. Danas problem koji imamo u tumačenju vjere je problem preko koga, pred kim si ti na koljenima sjedio pa ti govoriš hadis Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Koji si to hadis? Možda što pogrešno pročitao. Možda je greška. Ja svojim studentima navodim primjer hadisa Resulullaha sallallahu alaihi wasallam. El mu'minu, kaže Resulullah, kejisun je pronicljiv, fetlin, oštrouman. Jedan čita taj hadis u knjizi kaže El mu'minu su kutnin. Vjernik je vreća pamuk Samo pogrešno pročito hadis Resulullah. Tačku samo dodu. I zbog toga Ulema kaže ko znanje uzima samo iz knjiga, u zabludu će ljude dovoditi ko uči medicinu iz knjiga, ljude će ubijati. Vi danas možete, imate knjige anatomije, ali biste li otišli kod doktora koji je samouk? Ne odete, odete kod najboljeg. Među trojicom, četvercom, petercom ganjate onoga koji je najbolji. Vahteđe badu ehlil hijaz. Neki od učenjaka hijaza. Vi znate da je hijaz koja oblast? Meka i Medina tu. Hijaz. Filmu navale uruči, za uručivanje knjige, dokumenata bi hadisi nebi sa hadisom vjerovjesnika sallallahu alaihi Znači traži utemeljenje i to je jedna vrlo bitna stvar. Svaki moj tvoj postupak ima svoj šarijatski tretman. Znači da li je halal ili haram. Ako je halal, da li je vađiv Da li je farz? Da li je mustahab? Pohvala. Šta je naš dolazak večeras? Šta je? Ako smo došli da nešto naučimo, da pročitamo hadis Rasulullah i da nešto naučimo, mi u biti činimo ono što je farz, jednako kao i kad klanjamo. Jer je tražiti znanje obaveza i muslimanu i muslimanu. I zbog toga on ovdje spominje da su za argument u uručivanju dokumenta, knjige, uzijeli hadis Rasulullah. Koji je to? Hajtu ketebe li emiri sarije kitaban wa Jer je Rasulullah napisao pisma, odnosno naredio da se napiše pisma i uručio je to komandantu jedne vojne ekspedicije muslimanske. Vokale i rekao je, pogledajte ovo, pogledajte čemu je Resulullah učio svoje ashabi. La nemoj čitati ovo pismo. Hatta tebluga mekana keza o keza, dok ne dođeš do tog i tog mjesta. Subhan. Felema belega mekan, pa kada je taj ashab došao do tog mjesta, otvorio je pismo Resulullah sallallahu i pročitao. Resulullah nas uči da su informacije vrijedne. Danas imamo problem. Zapamtite, što ljudi više znaju o vama, više ste izloženi. Trebaju znati vaše vrline, ali ne trebaju znati intimu vašu porodicu. Vi danas imate situaciju, ljudi neće jedni drugima govoriti kolike su im plaće, ali će nastoje da saznaju kolika je tuđa plaća. Čuvajte svoje informacije. Dajte informacije samo povjerljivim ljudima. A i povjerljivim koliko? Onoliko koliko treba. Jer se informacija može upotrijebiti protiv vas. Najbolja moguća informacija. Upotrijebi se protiv vas. Zašto? Zato što ste posijali tamo gdje se ne si. Čuvajte. Pogotovo bračni drugovi moraju znati da ako iznesu, čak iznesete lijepu stvar, Hanuma iznese kako je muž odvao na izlet nju i djecu, i bilo im je lijepo, malo su prohodali, počastio, ispriča toj, taj detalj ispriča svojoj prijateljici koja ima problema u braku i to bude sebe da se žena razvede od svoga muža. Zašto? Zašto ćeš ti nekom je govoriti? Ne znaš u kakvom je on stanju. Ne znaš ima li on priliku da to doživi što ti doživiš. Ili ispriča muškarac svome ahbabu kako on je izveo svoje prijatelje na večeru koja je koštala toliko i toliko. Ahbab ne može da a da mu kaže nema, nema marke u, u džepu. To je informacija. Čuva informacija, Razmisli dva puta prije nego što je podjelišta neki. I razmisli zašto si je rekao. I zbog toga Resulullah s.a.v. kaže ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka kaže šta dobro ili neka šuti. Ako znaš da će tvoja rečenica past tamo gdje ne treba, nemoj je ni prostrijeti. Nemoj, nemoj je kazati. Možeš izazvati problem. I danas jedan, jedan ovaj socijalni nemir koji mi osjećamo jeste upravo zbog onoga unutrašnjeg nezadovoljstva. Imaš situaciju da onaj ko ima hoće da svakim svojim gestom pokaže da ima. Pokazuje svojim, svojom odjećom, pokazuje svojim autom, pokazuje svojom kućom, pokazuje svojim večerama, pokazuje... Kad pogledaš, drugi ljudi gledaju jedva kraj s krajem sastavljaju. Zašto? I zbog toga Resulullah nam kaže umjerenost. Zato je umjerenost vrlina. Da ne, da ne budeš ti taj koji je slomio srca pa čak, vi znate da je od sunneta Resulullah, ako ne možeš hranu podijeliti s komšijom, šta trebaš uraditi? Sakrije iz prodavnice do... A danas mi imamo mi mašala prozirne kese. Pa žena ne da prebroji da čokoladu kupi, nego prebroji kaže milku ove vrste i one vrste. Znate sve. A ona možda to ne može kupiti. To su edebi islam. I ti edebi garantuju međuljudske odnose. Ako njih nema, nema međuljudske. Nema između dva brata. A kamo li između dva brata po Ademu salam, između dva čeli? Zbog toga je vrlo bitno. Informacije dajte samo povjerljivim, a i povjerljivim informacije dajte onoliko koliko je na koliko je nužno. Treba se posavjetu, posavjetovati, posavjetuj se. Ali znaj, kada tvoja tajna izađe iz tvojih grudi, čim je u još jednim grudima prije će izgledati odavljiv. I zbog toga od karakteristika Allahovih odabranih robova jeste da nikoga ne mole osim Allaha. Vi znate da je Hazreti Ebu Bekr dao prisegu Resulullahu sallallahu alaihi sellem da nikada nikoga od ljudi neće ništa zamoliti. I tak, tako je živio, čitav život, privređivo za sebe, nikada nikoga nije zamolio. Znalo se desiti da Hazreti Ebu Bekru ispadne bić koji je konja svog vodio, a on na konju. Neće da kaže ashabu koji je na podu, jel, koji hoda pješce do nego siđe sa konja i uzme I zato Ulema kaže, dostojanstvo vjernika je u čem? U njegovoj ovisnosti samo od Allaha, odnosno u neovisnosti od ljudi. Pa kada je došao na to mjesto, ovaj ashab je brat Hazreti Zajnebi, majke vjernika, zvao se Hazreti Abdullah ibn Džahš. Ova, ovaj događaj kada Resulullah šalje izvidnicu, desio se prije bitke na Bedru i prvi je sukob između muslimana i nemuslimana. Muslimana i mušrika iz Mekke. Nekada ako nas Allah dragi počasti kada smo imali onaj porodični život Resulullah sallallahu alaihi wasallam ja sam spominjao Hazret Zeynep bint Džahš Hanumu Resulullah i detalje vezano za nju. Između ostalog spomenuli smo Hazreti Abdullaha ibn Džahša koji je njen brat. Velikan među ashabima Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dovoljno vam je to da je jedan od učesnika Bedra. A Resulullah sallallahu alaihi wasallam je svakome od njih posvjedočio džennet. Hadis, došli smo do hadisa, kala hadesena Ismail ibn Abdillah, prenio nam Ismail, sin Abdullahu, kala hadeseni Ibrahim ibn Sad, od Ibrahima ibn Sada, an Salihin od Saliha, an ibn Šihabin, an Ubejdillah ibn Abdillah ibn Utbe, ibn Mas'ud, od Saliha, od ibn Šihaba, od Ubejdullaha ibn Abdullaha ibn Utbe ibn Masauda da je Abdullah enna Abdullah ibn Abbas da je Abdullah ibn Abbas ahberahu da ga je Abdullah ibn Abbas obavijestio jedan od razloga što ovaj senet spominjemo bez obzira i na arapskom i na bosanskom jeste rečenica u Lemi kada se čestiti robovi spominju Allahova milost se spušta i mi spominjemo ja nemam vremena da vam o svakom od njih kažem nešto ali ovaj znajte da oni ljudi kojima je Allah dao da žive odano njemu i da presele kao mumini zaista nama mogu biti uzor. I zbog toga svakoga od njih u najmanju ruku spominjem ne bi Allah dao da njihove dove, oni su dovoljni za umet ako Bog da i nas obuhvati. Enne Resul sallallahu alaihi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam da se bi i rađulan. Poslao je sa svojim pismom čovjeka jednog. Taj čovjek je Hazreti Abdullah ibn Huzafe Sehmi وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعُهُ ila عَظِيمِ Bahrin I naredio je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da se to pismo dostavi namjesniku u Bahrin, današnja kraljevna Bahrin. On je bio perzijski namjesnik jer su Perzijanci vladali i Jemenom i Bahrinom i ovim kompletnim obalnim područjem s Arabije. Fedefa'ahu adimul Bahrein ila Kisra. Pa je taj hudi namjesnik poslao to pismo iz Bahreina Kisr, vladaru Perzi. Felemna koreehu, pa kada je Kisra pročitao ovo pismo, mezepahu, na licu mjesta ga je pocijepao. Pa hasibtu an ibn al-Musayyib, pa mislim da je Ibn Musayyib rekao, u drugim predajama se kaže da je Resulullah, da'a alihim Rasulullah. pa je Resulullah proučio dovu protiv njih, jednom rečenicom gospodaru onako kako je pocijepao, pocijepaj ga. En ju mezaka mezak. Da se on rasparča. Šta se dešava? Danas ćemo imati samo ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sljedeći govori o prstenu Rasulullah sallallahu alaihi Da vam pročitam pismo koje je Rasulullah sallallahu alaihi poslao. U ime Allaha milostivog samilosnog. Od Muhammeda Allahovog poslanika Kisri, velikanu perzi. velikanu Perzi gleda Edeba Resulullah jer ništa Resulullah nije slagao ni njihov kraj jer subhanallah uvažavanje ljudi je velika stvar to nas Resulullah uči salamun ala meni tebe al huda mir onome je koji slijedi uput wa amin billahi wa rasulihi vjeruj Allaha i njegovog poslanika i posvjedoči da nema drugog Boga osim Allaha jednog jedinog on druga nema i posvjedoči da je Mohamed njegov rob i njegov poslanik. zovim te pozivom Islama. Ja sam Allahov poslanik svim ljudima. Da opomenem one koji su živi i da se ostvari obećanje koje je gospodar dao. Primi Islam, bit ćeš spašen. A ako odbiješ, ti imaš grije međusija, odnosno svog naroda Perzijanaca šta se dešava nakon ovoga pisma i to je jedna od najopasnijih stvari. Prije par dana sam imao situaciju da jedan mi musliman i to istaknuti musliman tako odreaguje. Prvo što je Kisra rekao, zar on počinje sa svojim imenom pa tek onda mene spominje. Ne gleda uopće sadržaj pisma, ne gleda šta mu Resulullah govori, nego kaže zar je, kaže, a on je kaže, ko je on nekakav u odnosu na mene, ja vladar, počinje sa svojim imenom prije mog imena, subhanallah. I naređuje svom namjesniku sada u Jemenu, koji se zvao Bazan, pošalje dvojicu ljudi i nekim dovedu Muhameda. Pogledaj umišljenost Šalje dvojicu ljudi da dovedu mu Resulullah Ko je to Resulullah će poći sa njim kad čuje njegovo ime. I ovaj namjesnik u Jemenu šalje dvojicu ljudi da dođu kod, kod njega. Isto tako, nasihat jednom bratu pošaljem SMS-om u savede. Nije prošlo dvije minute, nije stigao razmisliti o tome. Šaljem odgovor. Nemoj vam slati odgovor. Ako ti neko pošalje nasihat, nemoj kontra nasihatom odgovarati. Razmisli. Pusti nek najmanje prenoći. A onda bio on u pravu i ne bio u pravu, zahvali mu se na nasihatu i reci Allah dragi te nagradi. A ti možeš rad u konačnici sve odgovore. I zbog toga je vrlo opasno. Kaže, tri stvari pokazuju da je čovjek propao. Prva stvar, kaže, kada je umišljen. Druga stvar, kada previše cijeni sva dobra djela, misli da on ima dobri djela. I treća stvar, kada ni podaštava svoje grije karakteristika ashaba Resulullah je odgojio tako da su bili najprije ponizni da su svoja dobra djela smatrali malim a da su svoja brda smatrali poput svoje grijehe smatrali poput brda potpuno suprotno tome i šta se dešava šalje dvojicu ljudi ovaj bazan iz Jemena da dovedu Resulullah sallallahu alaihi sallam kod Kisre kažu dosti smo ti od Šahin Šaha kralja svih kraljeva on je naredio da te dovedemo Resulullah ne spominje se u rivajetima, ali ja mislim da se samo osmijehnuo jer im je kazao idite nek prenoći to, pa dođite sutra. Jer je Resulullah njemu proučio do Subhanallah, potvrde poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi Samo da je imao edeba prema pismu Resulullah, da je rekao stavite pa ćemo razmisliti šta, šta čovjek kaže. Šta se dešava stradan kad su došli? Kaže njima Resulullah sallallahu alaihi sallam Ubio ga je vlastiti sin. Kaže, kako znaš, taj i taj dan na tom i tom mjestu ubio ga je vlastiti sin. Širavej, sin od Kisre, podigo je bunu protiv vlastitog oca. Ima li gore ova doba Resulullaha na, naj, na najočitiji način se ostvarila? Kažu oni, nama je naređeno da te dovedem pođi, mi ćemo reći da si krenuo sa nam. Ako ne kreneš, šta ćemo kad te kažemo da si rekao kako ga je sin njegov ubio, a on živ zdrav. Kaže njima Rasulullah vratite se. I oni se vratili u Jemen. Kad su oni došli u Jemen, dolazi i tada pismo. Dok su oni iz Medine došli u Jemen, iz Perzije dolazi pismo koje šalje novi vladar Perzije. I kaže, ubio sam vladara Perzije i tražim da meni sada priznate za vladara. Kaže ovaj baza. Ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu enne Rasulullah. I to bude razlog da on primi islam i da čitav Jemen primi islam. Jedna muđiza Rasulullah. I šta se dešava? Vi znate da je Perzija tek za vrijeme koga? Hazreti Omera i Osmana uglavnom. Kaže ovaj vladar novi Perzije, kaže ostavite tog čovjeka na miru. Vele, nemojte vrijeđati Resula, nemojte, ostavite ga. Koliko je pametniji od svog babi? A koliko bi tek bio pametan da je prihvatio? Jedan problem koji imamo kod ljudi danas. Meni može doći milion ljudi, milijarda ljudi, kazati mi ovaj tabački mešćit niko nije sagradio. Ja njih nisam vidio. Ali kada mi kažu da kosmos nije tvorac stvorio, to je meni veći apsurd nego ovaj tabački mešćit. E sada imate situaciju da ljudi ni podaštavaju ono što znaju. Ovaj hadis Rasulullah dvije stvari su vrlo bitne. Razum i znanje. Razum ne koristi svako. Jedan od razloga što dolazimo ovdje jeste da upotrijebimo ovaj razum na primjeran način. Razum je poput svjetla, ali mu treba baterija. Ti imaš, imaš sijalca, treba baterija, treba nešto da, da dadne napad. Šta je to? To je znanje. I zbog toga u jednom stihu se kaže raspravljali se razum i znanje. Ko je od nas bolji? Kaže razum znanju znaj da preko mene ljudi gospodara, stvrtelja... onaj spoznaju. A kaže znanje u i Kerimu gospodar kaže da je on taj koji zna. Jer je razum karakteristika nas ljudi stvorenja. A znanje je gospodara... I zbog toga subhanallah jedan od najbitnijih stvari koju trebam, evo ako Bog da kao poruku večeras. Allaha Đelešanu spoznajemo razumom, ali prije svega prihvatamo srce. Imate ljudi danas koji znaju da su mnoge stvari štetne za njih. Uprkos tome rade ono što je štetno za njih. Zašto? Šta ih je pobjedilo? Pobjedilo ih je srce. Čovjek uzme ono što voli iako zna da mu je štetno. I zato Rasulullah uvijek je molio gospodara onom kuranskom dovom Habib ilejna iman. Gospodaru učini nam iman lijepim. Zar iman nije lijep? Jeste. A nam Kur'an, gospodar nam kroz Kur'an naređi, moli gospodara da ti učini iman lijepi. fi kulubina i ukrasi ga u našim srcima. Zašto? Zato što ti šetani u ovom i onom obliku uljepšavaju ono što je loše po tebi. I ako ti prihvatiš to, ti skrenuo tim put. subhanal Zbog toga spoznaja koju ima insan preko svoga razuma. Gospodar na dva mjesta u Kur'an, samo da vam spomenim to. Sura jasi Kul Kur'anski ajet. Kada čovjek kaže ko će oživjeti ko će oživjeti ove ove kosti koje su istruhle. Kaže gospodar, oživjet će ih onaj koji ih je prvi put stvorio. <laughs> Razum. Subhan. Drugi ajet uzvišenog stvrtelja Lau kane fihima alihetun inna Allah Da imaju dva božanstva u ovom kosmosu. Ta bi se dva božanstva sukobila. I nastao bi nered. Mi učimo uvijek onaj položaj zemlje, položaj sunca. Po... Danas gledam emisiju tako vam gospodara. Majke doje svoju, svoju djecu. I imaju ljubav prema njima. Danas gledam prije nego što ću doći emisiju da subhanala veličine stvaranja gospodara. Stvorio je kita čija beba ima preko tonu kad se rodi. Jedno dojenje mu je 500 litara mlijeka. I mi se oholimo i uzdižemo. Jedno dojenje 500 litara. I subhanallah kad kažu majke doje djecu, gospodara gospodar naređuje da majke doje djecu. Kaže, ženka kita ostane gotovo godinu dana bez hrane u toplim vodama rad svog djeteta. Radi čega? Kaže, troši sve. Kaže, da, ne, da nakon osmog mjeseca ne krene polako prema mjestu gdje može naći hrani Jer tu gdje hrani svoje dijete doji. Jer je sisari, kit, jel? Ne, kaže, uginula bi dolazi, do... Osam mjeseci ništa ne jedi. I onda se čovjek uzdiže. Onda se čovjek oho. A šta je? Samo trun. I zato imam za makšeri, jedan veliki mu fesir rekao, čudim se onome koje je prošao dva put kuda nečistoća prolazi. Kako se može oholiti? Misli na dolazak čovjeka na ovaj svijet. Kako se možeš oholiti, a to je tvoj put. I zato mi u islamu imamo kad se beba rodi jeste okupa se. I šta se prvo? Na desno uho se prouči šta? Ne znam, na lijevo šta? Zašto? Danas imamo situaciju da se mnogima klanja, a oni u životu ne klanjaju. Zašto? Upravo zato što su svoj razum stavili po strani i uzeli svoje prohtjeve za vodiča. Jer ako se vodiš prohtjevima, to isto kao malo dijete kada dođe u granat. Svako od vas ima situaciju da vidi malo dijete u granatu. Ono bi ovo, ono bi ono. Ono bi ovo, ono bi ono. A većinu stvari koju ona uzme čak ne može da jede. Uzme u ribe. Šta će djetetu to? Tako i nefs čovjeku. Hasan al Basri odvojio sam jednu njegovu prelijepu izreku. Kaže, znaj da je znanje život srca tvoga. Znaj da je neznanje smrt za tvoje srce. Lampa tvoja u tminama i snaga tvoga tijela je znanje. Jer gledajte, jednu deređu mi nikada ne možemo dostići. Koja je to deređa? Poslanika i vjerovjesnika. To gospoda izabiri. Sa Muhammedom sallallahu alaihi wasallam završena plejada tih velikana. A sve druge deređe jedino znanje možeš postići. Jedino. Ne možeš biti ni pobožnjak ako nemaš znanja da ibadetiš. Ne možeš biti šehid ako ne znaš šta treba da ispuniš da budeš šehid. Jer gospodar kaže وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ Onaj ko se pokorava Allahu i poslaniku, bit će sa onima kojima je Allah dao svoju blagodat. Minan nebijin od vjerovjesnika, to ne možemo biti. وَسِدِّقِينَ iskrenih robova. Kako će biti iskren ako nema znanja? Kako? Ako nije naučio kako da očisti sebe i od pretvaranja i od licemjerstva. Dalje kaže, znaj da rob znanjem postiže stepene čestitih i onih najvrijedniji Te visoke stepene na ova svijeta. Kaže Hazreti Moaz ibn Džebel razmišljanje o znanju jednako je vrijedno koliko i postiti. Kada razmišljaš o znanju, jednako je vrijedno koliko i ashab Resulullaha rekao. Jednako je vrijedno koliko postit. Kaže Hazreti ube ibn Kav, pitaju ga ne vidimo te da postiš na file. A vi znate da je Hazreti Ube bio šta? prvak hafiza Kur'ana iz vremena Resulullah. Kaže, ne mogu kada postim, ne može tijelo da mi uči Kur'an. Pa ostavljan dobrovoljni post da bi što više Kur'an učio. I to je njihova karakteristika. Dalje kaže, ponavljanje znanja jednako je tvom stojanju na namazu. Kad stojiš u namazu, znanje je jednako tome. Znanjem se, kaže Hazreti Muaz ibn Džebel, Znanjem se rodbinske veze održavaju. Znanjem se razlučuje šta je haram, šta je halal. Znanjem se rastavlja ono što je dobro od onoga što je loše. I kaže, znanje je vodič, a dijelo treba da se vodi. Jer ako nemaš znanja, tvoje dijelo će biti loše. Vi znate onoga vojnika muslimanskog u Španiji, koji je vidio da muslimanska vojska se povlači. Bilo ih je malo, par stotina, neprijatelj više hiljada i muslimani su ustuknuli. I ovaj svojim neznanjem kaže ja ću muslimane spriječiti da bježi. Odlazi do mosta koji je bio na konopcima i posjekao je konopce toga mosta da kaže da muslimani ne mogu pobjeći. I gospodar je da svi muslimani do, do zadnjega izginu u toj bitici A vi znate, ako su dvojica neprijatelja, a ti jedan, ne smiješ pobjeći. Ako ih je trojica, to nije bir, to je povlačenje. Drugo, ako je zadnja linija, zadnja linija nema bježanja, nikome, nema povlačenja. Ali on je odsjekao da je nekoliko stotina muslimana izgubilo svoj život, što nije imao znanja da razluči šta je povlačenje radi brojnosti neprijatelja, šta je bijeg. Pa njih pet hiljada, nas 300. Pa nema nas na A iza nas nemaš pet kilometara, ima mjesto u kojem ima sedam hiljada muslimana da izađe. Zamisli. Zamisli koliki je grijeh tog insana. Što nije imao čega? znaj. Dalje kaže. Znaj da će gospodar počastiti znanjem one koji su sretnici. A da će uskratiti znanje samo onome koji je nesretnik. Izvinite samo da vam ovaj detalj, danas sam ga čitao. Kaže četiri su vrline. Sve druge stvari prate ove četiri vrline. Razmišljajte o njima. Znanje, odvažnost, čestitost ili čednost i pravednost. Sve druge osobine se u ovo mogu uklopiti. Osoba koja nema znanja postupit će ovako kako je ovaj postupio. Osoba koja nema odvažnosti u trenucima kada treba da bude postojana neće biti. Čestitost i čednost u odnosima prema suprotnom spolu na tome dosta ljudi izgubi i obraz, izgubi i vjeru, izgubi kod gospodara. I pravednost u svim odnosima. I prema onome kod ti je nadređen i prema onome ko ti je podređen. I prema svojoj porodici, i prema svome vladu, a i prema tuđeme vladu. Da vam na kraju, pošto čitamo Sahih imama Buhari, podijelim sa vama samo jedan detalj. Ima tu još neki stvari, ali evo približava se vrijeme jacije namaza. Kaže, onaj kome Allah dadne znanje, kada gleda uzima pouku. Kada šuti, razmišlja o onome što se dešava oko njega kada govori svog gospodara spomini. Kada nešto dobije, zahvalan je na tome. Ovo je karakteristika onoga koji ima znanje. Kada mu se nešto uskrati, on je strpljiv. Zna da je gospodar to odredi. Kada biva iskušan nečim, on kaže mi smo Allahovi i Allahu ćemo se vratiti. Kada se susretne sa neznalcama, onaj koji je učen je blag. Kada nauči nešto novo, on je skroman kada poučava blage i obzira. Ne daje previše, nego onoliko koliko ljudi mogu shvatiti i razumijeti. I kaže, kada je upitan za nešto od onoga što zna, tada on odgovori na najbolji mogući način. Koliko je znanje bitno? Jedan mali detalj. Jedan od velikih učenjaka je bio u društvu čovjeka koji ide na hiret. Pred samu smrt. Gorla je lampa u njegovoj kući. I vi znate da je Resulullah rekao učite kod svojih umirujući suru jasi Da im gospodar olakša. I bili su tu u društvu i taj čovjek je preselio. U trenutku kada je on preselio, ovaj Alim je samo ugasio ovu svjetiljku koja je gorla na stolu. Kaže, zašto? Tako vam gospodara vidite što je znanje. Možda je ostavio je time iza sebe. A gledaj kako on kaže. Do trenutka njegovoga preseljenja, ova lampa je bila njegova a sada je lampa njegovih nasljednika. Mi ne smijemo njihov imetak bez njihovog izuna uzeti. A kaže Resulullah, oni koji jedu imetak siročari jedu u svojim utrobama šta? Vatru džehennem. Subhanallah. Imam Buharija i time ću završiti kao što sam kazao. Takav je bio da je jedan od njegovih učenika pratio u detalje kako se ponaša. Šta je znanje? Čisti svoj jezik od laži svoje oči odgledane onoga što je gospodar zabranio. Trudiš se koliko god možeš. Imam Buhari je držao predavanje, onda je vidio čovjeka kako čisti svoju bradu, a bio mi je koma drveta. Valjda je tesar bio, stola, šta li? Bio mu je na bradi, on je uzeo i bacio taj koma drveta na pod džamije gdje su oni bili. I kaže, ja sam gledao imama Buhari, on priča, a sve vrijeme pogled mu ide na onaj koma drveta što je na podu. Kaže, kada je vidio da su se ljudi zauzijeli, evo kao mi što završimo, pričom između sebe, kaže, on je brzo u tren oka, kaže, uzeo onaj koma drveta kojim je isprljan pod džamije i stavio je, kaže, u svoj džep. Allah je sigurno njegovo srce očistio od svih nečistoća, čim on tako gleda na te stvari. Njemu nije poniženje da on, da on kao ima to uradi. Ja zaista molim gospodara da znanje koje ovdje stičemo bude najprije nama vrat preko kojeg mi čistimo sva srca. Čistimo od zlobe, čistimo od zavidnosti, čistimo od svih onih negativnih osobina. Kaže Rasulullah, onaj ko nastoji da se strpi, Allahom, Allahom strpljenje daje. Vi znate da mi nigdje ne obznanijemo ovo. Ovo, je, mi ne možemo, ako stavimo plakate, doće ljudi, nećemo moći. Ovo je sada za vama emane. Prenesite ove stvari. Razgovarajte o ovim stvarima. Nemojte, dajte da se širi. Nemojte da, nije nama bitan broj. Bitno je ako Bog da, da bude iskren. Čovjek će klanjati sto rekiata, a prva dva mu samo ukabuljen. Molim gospodara da nas na tom putu pomoli. Eudu billahi min shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš pomozi nas, a nemoj nas same sebi prepustiti. Gospodaru naš očisti, naša srca od mjesta. Gospodaru naš očisti naše jezike od laži. Gospodar naš očisti naše oči od harama. Gospodaru naš očisti naše ruke od harama. Gospodaru naš neka naše noge samo u halal idu. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nas zaštitiš od svakoga zla. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom tvojim da nam podari svako dobro. Gospodaru našu, oprosti roditeljima našima i rodbini našoj, komšijama našim i svim muslimanima i muslimankama. Gospodaru naš poklanjamo dobra djela svoja onima koji su prethodili pa nas počasti da i ona budu primljena i od nas i od njih. Gospodaru naš neka mi budemo vakuf svojih roditelja i neka naša djeca, djeca budu naš vaku. Gospodaru naš pomozi nas da nosimo bajrak Islama i da ga prenesemo sljedećim generacijama. Gospodaru naš pouči nas onome što će nam koristiti i dadne nam da se koristimo onim čim, čemu se nas ti pouči. Subhane robike robila izati amma al